Jean-Jacques Lazerrek lehengo gixan kudeatzen du departamendua, ara Henri Etxetoren lehen kritika, eta lagun 2008 proiektua adibidetzat hartzen du. Des projets dont on sent bien, ou des actions, euh, qu'elles sont pas, euh, qu'elles sont plus forcément celles de notre temps. Hein. Euh, ce projet de réaménagement un peu Disneyland sur la Rune, ah bon, heureusement, il a été mis en suspens parce qu'il était plus dans ce qu'on doit faire aujourd'hui. Bigarren kritika, politika soziala eta gazte est ez la aski sustatu azken urte hauetan, Les décisions qui ont été prises sur, le, sur la hausse des loyers, elles sont, euh, elles vont pas dans le bon sens. 3,5% d'augmentation cumulée depuis le 1er janvier 2019 euh, pour tous les locataires du, euh, du parc de l'office. Il y a un enjeu foncier donc d'accès au logement pour toute la population. Baina berriki jinda oposizioak baliatzen duen argumentu pixuena zuntz optikoaren xantieran gertatu ustezko lan iruzuja, departamenduak hautatu eh, SFR delegatuak, paperik gabeko langileak baliatu dituen edo ez ikertzen ari da Parisko Ministerio Publikoa. Le département, maître d'ouvrage, ne peut pas se défausser de ses responsabilités. Euh, là, il y a eu un défaut vis-à-vis du, euh, du, délégataire. Je pense qu'on aurait euh, dû suivre les choses de manière beaucoup plus rigoureuse que ça a été fait. Hein. Departamentuko hauteskundeak ekainean iragan berdiratezke, oraingoan ezkerrak ez du ofizialki zerrenda bururik apirilan izanatuko dute.